Ve burada Allah Celle Celaluhu zikrettiğimiz ayetlerde diyor ki ya eyyühellezine amenu. Dikkat ediyorsanız burada hitap genelde nedir? Müminleredir. Demiyor ya eyyühennas. Diyor ki ya eyyühellezine amenu. Özellikle müminlere ne yapıyor? Nida yapıyor. Ve burada çağrı yapıyor, uyarıyor. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler, ey inananlar. La yaskhar kavmun min kavmin hiçbir kavim diğer bir kavimle yani bir topluluk diğer bir toplulukla veyahut da bir kişi diğer bir kişiyle <coughs> alay etmesin. Küçümsemesin. Olur ki bu küçümsemek veyahut da bu alay etmek o kadının güzelliksizden yani o güzeldir cicili bicili bir kadındır. Eleştirdiği kadın belki cicili bicili bir kadın değildir. Artık Elbisesinde olsun, gözlerinde olsun, saçlarında olsun, ayaklarında olsun. Beğenmediği bir husus varsa o kadında ve onu ona alay ederken arkadaşlar arasında. Tabii ki büyük bir cürümdür bu gerçekten. Büyük bir kabahat. Ve Allah katında en büyük günahtır. Tamam mı? Bu ister akraba olsun, ister dost ahbap olsun. Madem ki tanıyor o zaman Müslüman kadına hakkıyla iman etmiş Müslüman bir kadın başka bir kadınla bir araya geldiği zaman başka dost bir kadın aleyhinde gıyabında onu ne yapmayacak? Onu çekiştirmeyecek. Onu aleyhinde konuşmayacak. Onu kötü lakaplarla takmayacak veyahut da ona alay etmeyecek. Kıssaysa kıssalığıyla alay etmeyecek. Yüzü çirkinse, burnu büyükse, kulakları, dişleri neyse yani mutlaka bir kadının bir eksik tarafı olduğu zaman diğer bir kadın o kadını ne yapar? Çekiştirir. Asa en yekunu hayran minhum. Tamam mı? Ve dikkat ediyorsanız burada Allah Celle Celaluhu ilk önce Kime değiniyor? İlk önce erkeklere. Ondan sonra kadınlara. Yani erkeklerin başka erkeklerin tamam mı? Başka erkeklere alay etmeyeceği gibi kadınların da başka kadınlara alay etmesin. La yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisaun min nisain asa en yekunne hayran minhun. Yani bazı erkeklerin diğer başka erkeklerin aleyhinde alay etmedikleri gibi, konuşmadıkları gibi, çekiştirmedikleri gibi veyahut da çekişmemeleri gibi kadınlar da aynı şekilde. Erkek bu erkeklere yakışmayacağı gibi kadınlara da yakışmaz. Ve özellikle o kadın Müslümansa. Ve ben o kadın Müslümansa dan kastım ey o Müslüman kadın şeriatçı bir kadınsa. İslamcı bir kadınsa, mümine bir kadınsa, öyle ya, Müslümanlar derece derecedir. Her kim kelime-i şehadeti getirip, tamam mı? Kalben tasdik ediyor bildikten sonra, diliyle ikrar ediyorsa o kişi Müslümandır. Ama özellikle Müslüman, davetçi Müslümanlar veyahut da biz şeriatçıyız diyen Müslümanlar veyahut da biz İslamcıyız diyen Müslüman erkekler veyahut da Müslüman kadınlar. Özellikle bunlar. Ve genelde Müslüman davetçiler ve Müslüman İslamcılar